mbali na kuyavuna yale yanayotakiwa kuvunwa ndani ya masiku haya ayuha nasu ibadallah fa inna ibna adama yafrahu bil ayami allati tamdi mwanadamu huwa anafurahia masiku ambayo yanapita yanatembea lakini la yashuru shay'an mimma yanqusu min umrihi lakini hahisi chochote katika yale yanayopungua katika umri wake wala mimma yudnihi min rabbihi jalla wa ala wala hahisi chochote katika yale yanayomkumbusha kwa Allah kwamba anaelekea kwa Allah wakati misimu inapita na nyakati zinapita ikiona misimu ya kheri kama huu tunaoingia hivi karibuni msimu wa Ramadhani na mingineyo Allah subhanahu wa ta'ala anasema kuhusiana na wale ambao nyakati zao zilikwenda bure hawakujua au walijua lakini wakapoteza Allah subhanahu wa ta'ala anasema walladhina kafaru lahum naru jahannam والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا na wale waliokufuru watakuwa wao na moto wa jahannam wataingizwa katika adhabu ya jahannama iyadhan billah la yuqda alayhim fayamutu hawatahukumiwa ndani ya jahannam wakafa alimamu al-Baghawi rahimahullah ta'ala sema la yuhlakuna fayastarihu hawaangamii wakastarehe hawezi kwamba labda waungua waishe alafu baada ya hapo starehe hapana kama alivyosema Allah katika nyingine thumma la yamutu fiha wala yahya hafi katika jahannam mtu hafi na hapati uhai wa kawaida kwao hawahukumiwi wakafa labda wastarehe au adhabu ikapungua la لا يقضى عليهم فيموتوا wala yukhaffafu anhum min adhabiha wala hawapunguziwi chochote katika adhabu ya jahannam hakuna kinachopungua Allah subhanahu wa ta'ala amekadiria hivyo asema kadhalika najzi kulla kafur hivyo ndivyo tunavyomlipa kila ambaye amemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala baada ya hapo wana nini ndani ya adhabu ya jahannam وهم يصرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل وهم يصرخون فيها اي يصيحون watakuwa napiga makelele ndani ya jahannam wanasema ewe Allah ewe Allah tunakuomba utuondoshe ndani ya adhabu hii ya jahannam tunakuomba utuondoshe katika adhabu hii ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل tutatenda mema ambayo tulikuwa tuyatendi kwa sababu tulighafilika kama Allah alivyosema katika nyingine ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين na tulikuwa ni watu ambao tumepotea almuhim wanamwomba Allah warejeshe watende ambayo hawakuyatenda wanajibiwa nini Allah subhanahu wa ta'ala anawaambia walam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar je hatukukupeni umri ambao ndani ya umri huo amekumbuka mwenye kukumbuka وقال بعض المفسرين بل معظمهم baadhi wanachuoni wasema wengi katika wanachuoni wa tafsiri wanasema unuammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar ni 18 sana ni miaka kumi na nane je hatukukuruzuku miaka kumi na nane mpaka unafikia umri wa kubale ukafikia umri huo awalam nuammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar baadhi wakasema 20 baadhi wakasema 40 mpaka situn ila hakadha lakini almuhimu ni kwamba umepewa umri kama waliopewa wengine an nadhir na akakujieni mwenye kuonya hakukujieni baadhi ya ulimu akasema ni ashaib ni yale mabadiliko ya rangi za nywele kutoka kwenye weusi kuja weupe kama ilivyokuja katika baadhi ya athari kwamba idha inna ihda الشعر أو إن إحدى شعر الإنسان إذا اسود إذا ابيضت قالت لأختها استعدي فإن الموت قريب kwamba moja kati ya nywele za mwanadamu inapobadilika ikaleta rangi nyeupe ikileta rangi nyeupe hugeuke ikawaambia wenzake kwamba jiandaeni, fanyeni maandalizi, kwani mauti yako karibu. Miongoni mwa ahli ilmu akatafsiri, wajaakum nadhir ni yale mabadiliko ya rangi kutoka kwenye weusi kuja weupe. Kadhalika baadhi wakatafsiri kwamba ni Alquran, haikukujieni Qurani na kuonyeni na mkaishi nayo, na hayo yote mliyajua kwamba duniani mnaondoka sasa mnataka mrejee duniani kufanya nini? Almuhimu hapa tunajifunza namna ya kutumia umri. Allah mwisho anawaambia fadhuku fama lidhalimina min nasir, onjani madhalimu hawana yeyote wa kuwanusuru. Mlichezea umri wenu wakati wenu, leo hakuna atakayewanusuru. Ndugu zangu waja wa Allah, tunao umri wetu, tunao wakati wetu, tuna nyakati zetu na haya mabadiliko yanatotokea ya kutoka kwenye utoto kwenda ujana na kutoka ujana kwenda utu uzima kadhalika kwenda uzee na mabadiliko ya nywele kutoka weusi kwenda weupe moja baada ya nyingine na kitabu cha Allah tunaishi nacho kadhalika mitume tumewasikia na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ujumbe wake umefika lakini tutakuja kujilaumu ikiwa mtu atachezea umri wake na wakati wake na misimu kama hii ikawa inapita mwanadamu anafurahia mapito yake ndugu zangu waja wa Allah subhanahu wa ta'ala يقول الله عز وجل إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون hakika wale ambao ni waovu watakuwa katika adhabu ya jahannam hali ya kukaa humo milele alkafara alfajara iyadhan billah hakika wale mujrimun watakuwa katika adhabu ya jahannam hali ya kukaa humo milele hawatopozewa chochote katika adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala hawapunguziwi chochote katika adhabu ya Allah na wao watakuwa humo wamekata tamaa Allah subhanahu wa ta'ala anasema wama zalamnahum walakin kanu anfusahum yadhlimun na hiyo adhabu si kwamba tumewaonea au tumewadhulumu lakini wao wenyewe wamezidhulumu nafsi zao kwa nini nafika misimu kama hii mwanadamu azinduki kwa nini dini ya Uislamu mwanadamu aitazame akaipa hukuki zake walakin kanu anfusahum yadhlimun hapo watalia na kuwaita malaika ya wanadau ya amali liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun wanamuita malik ambaye ni mlinzi wa moto wa jahannam watamuita malik na baadhi ya riwaya zimekuja kwamba wataita zaidi ya mara arubai, zaidi ya miaka 40 40 ama wanapiga kelele wanaita kwa takriban miaka 40 miaka arobaini wanaita ya Malik ya Malik mlinzi wa moto mwambie Allah liyaqdi alaina rabbuk tunaomba Allah ahukumu juu yetu basi na bora tufe sio tutoke kwa sababu chakata tamaa basi bora tufe huu mtu tuishe liyaqdi alaina rabbuk wakipiga kelele kwa miaka zaidi ya 40 wataambiwa innakum makithun hakika ninyi ni wakubaki humo milele hakuna salama kwenu ninyi baada ya hapo hawa ni watu ambao umri wao wameuchezea laqad jinakum bilhaqi walakin aktharakum lilhaqi karihun tulikuleteeni haqi lakini wengi wenu haqi mkawa mnaichukia kwa hiyo bakini milele katika adhabu ya jahannam iyadhan billah ndugu zangu huu ni umri ambao unapita na huu ni wakati ambao mwanadamu anatamani arejeshe historia lakini haiwezi kurejea historia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala anasema hali yao itakuwa ni hiyo hawasamehewe hawasamehewi wala hawatoki humo kwa sababu ya yale waliyotanguliza kwa mikono yao katika nyingine Allah anasema waqalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna watasema ewe Allah mola wetu hakika sisi tulizidiwa sisi na uovu wetu tulizidiwa na uovu wetu na ukafiri wetu ukawa matutaza nguvu wa kunna qauman dhalin tukawa ni watu ambao tumepotea baada ya kuzidiwa na uovu ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون اي mola wetu tunaomba tutoe tukirejea kufanya haya tunayofanya au tuliyoyafanya tutakuwa ni madhalim na katika nyingine Allah anasema Allah atakuwa anajua kwa uhakika wanauruddu laadu lima anhu lau angerejeshwa pia kwa sababu mwanadamu ni mwingi wa kupumbaa atarudi kule katika yale aliyokatazwa kwa anasema mola wetu tunakuomba utuondoshe katika adhabu hii Hakika sisi tukirejea kuyafanya hayo tutakuwa tumezidhulumu nafsi zao. Katika baadhi ya riwaya kwamba watapiga ukelele huu zaidi ya umri wa kuishi kwa dunia, yani tangia dunia ilivyoumbwa mpaka mwisho wake, watapiga makelele wakidai haya kwa muda huo na wakati huo, kwa sababu adhabu ya Jahannam ni adhabu ambayo haina mwisho, kama ambavyo kadhalika aljanna ya Allah subhanahu wa ta'ala haina mwisho kwa tafakari umri watangia dunia iumbwe mpaka mwisho wa dunia wanapiga ukelele wanamwambia Allah rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun umri wa kuishi kwa dunia wakija kujibiwa Allah anawaambia qala khsau fiha wala tukallimun bakini humo kwa udhalili wala msinisemeshe Allah subhanahu wa ta'ala hakubali kujibizana na watu hawa kwa sababu umri wao ulikwenda kisha Allah anawaambia innahu kana fariqun min ibadi yaqulun rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin walikuwa waja wetu hapa duniani ambao mliishi nao na mmechanganyika nao na mmeamiliana nao walikuwa wakisema wa Allah mola wetu rabbana ighfir lana rabbana amanna ya mola wetu hakika sisi tumeamini faghfir lana warhamna tusamehe sisi na uturehemu wa anta khairur rahimin na wewe ni mbora wa kurehemu walikuwa wanayafanya haya wanamwomba Allah wanafanya ibada misimu ya Ramadhani wanaitumia vizuri ninyi mnafanyaje fatakhadtumuhum sikhriya mkawa mnawachukulia kimaskhara maskhara mnaona labda mambo yenu ndo mazito au mambo yenu ndo mengi hata ansaukum dhikri mpaka ikakusaulisheni kutukumbuka sisi wa kuntum minhum tadhakun mkawa mnawacheka kumbuka wakati watu wanaelekea kwa Allah watu wanajipinga na wana shida kama zako na wana familia kama wewe na wana watoto kama wawe wanatamani vizuri kama wewe lakini wanapata muda wa kufanya ibada mbalimbali na khari nyingi kwa ajili ya Allah wewe unaona ya kwako ndio muhimu na yenye thamani Allah subhanahu wa ta'ala anasema fattakhadtumuhum sakhriya mkawachukulia kimaskhara maskhara hatta ansaukum dhikri mpaka ikakusaulishani kutukumbuka sisi wa kuntum minhum talhakun mkao mnawachaka kwamba labda wao wamepoteza au ninyi mambo yenu ndo mazuri inni jazaituhum alyawma bima sabaru annahum humul faizun hakika mimi leo nawalipa kwa sababu ya ile subira walioifanya yakawapita aliyowapita mkawacheka mlivyowacheka mkawasema mlivyowasema leo ninawalipa kwa subira walioifanya annahum humul faizun wao ndio wenye kufuzu leo na ninyi kaeni humo milele wala tukallimuni msinisemeshe يقول الله عز وجل الله نسمع قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين wataulizwa mmebaki ninyi duniani kwa idadi ya miaka mingapi yani wakati unataka urejeshwe japo lisali moja japo siku moja kwani umeishi miaka mingapi mpaka hapa si una kumi si una hamsini si una sitini umefanya nini wewe unadai leo hii umerejeshwe au urejeshwe kwa muda wa dakika moja au saa moja wataulizwa qala kam labistum fil ardi adada sinin idadi ya miaka mingapi ninyi mnaishi duniani qalu labithna yawman au ba'da yawmin fas'al al-'adin, wachapoteza mwelekeo. Wanasema kama vile tumeishi siku moja au sehemu ya siku tu. Fas'al al-'adin, uliza wanaojua kudhibiti vizuri hesabu. Tushapoteza kana kwamba wameishi siku moja. Huyo ni binadamu wa miaka 30 na ni binadamu wa miaka 40 na ni binadamu wa miaka hamsini lakini kwa sababu yote aliyoyakimbiza akayapata kwa miaka hamsini siku hiyo haoni hata moja ndo anaona kama vile hajaishi duniani kana kwamba hajapata muda wa kukaa duniani kaannahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan au duhaha siku atakapoiona hiyo wataona kana kwamba hapa duniani hawajaishi isipokuwa ni mchana mmoja au asubuhi mpaka dhuha kana kwamba wanajiandaa sasa wafanye mambo ndio waliondoka duniani ili hali walikula ujana wote walikula utu uzima wote walipanga mipango yao yote walicheza katika maisha yao yote kwa wanaulizwa mnabaki duniani ninyi miaka mingapi wanasema sisi tulibaki siku moja au baadhi ya siku fasal adin qala in labithtum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun hamjabaki isipokuwa muda kidogo utajibiwa ninyi muda mlioishi lau mngalijua thamani ya muda huo muda mliokuwa umepewa ni mchache sana na huu muda mnaoishi duniani katika maisha ya akhera na muda mtakaoishi katika jahannam iyadhan billah muda ambao hauna fungu la sehemu katika maisha ya duniani, kwa maana ni muda mrefu, ni muda wa kudumu, ni muda wa milele, muda mfupi. lao mngejivikisha kwa miaka yenu ishirini, mngejitesa kwa miaka yenu arobaini, mngejinyima baadhi ya starehe mkamwabudu Allah, mngejipinda ndani ya siku thelathini za mwezi wa Ramadhani, wala msingekuwa mmepoteza lakini mliona kwamba mambo yenu ni mengi leo hii hali yuko namna hiyo Allah anasema fahsibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un je mnadhani kwamba tumewaumba kimchezo mchezo bure tu ndio mnaumbwa mpo mle tu na kwetu sisi hamtorejea أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم أمك juu الله أمتكك الله فالم وحقي حقنا hakuna mwabudu wa الله وحقي العظيم بي الله متكوف جل وعلا مولا وعرش تكف ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به fainama hisabuhu inda rabbih, atakiabudu pamoja na Allah Mungu mwingine eh, akamwabudu eh, pamoja na Allah, hana dalili juu ya hilo, na huyo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala atakuja kupata adhabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Iyadhan billah, ndugu zangu waja wa Allah, aya hizi, mtiririko aya hizi katika suratul Mu'minun kadhalika suwari nyinginezo ambazo tumezitanguliza كذلك آية زميشة كتك سورة المنافقون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا نتواني مما رزقناكم في فليكرزقوني من قبل أن يأتي أحدكم الموت kabla hajajiwa hajajiwa mmoja wenu mauti فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين akasema lau e Mola wangu ungenichelewesha kwa muda kidogo kwa ajali ya karibu sio ndefu laula akhartani ila ajalin qaribin lau ungenichelewesha kwa ajali ya karibu kidogo tu fa asaddaqa nikatoa sadaqa wa akum min as-salihin nikawa katika wema Allah anaambia wala yuakhir Allahu nafsan idha jaa ajaluha na Allah haicheleweshi nafsi inapokuwa imefika ajali yake wallahu khabirun bima ta'malun na Allah ana habari za mambo yote mnayoyatenda ndugu zangu waja wa Allah hawa wote tunaowaona na wengineo wanalalamika kwa sababu umri wao hawakuujua ya kwamba unatembea Ilipoingia misimu ya kuijua nuru ya Uislamu wakaichezea misimu ya nuru ya sunna wakaichezea misimu ya ibada mbalimbali ikapotea wanaitamani muda ambao hawawezi kuipata kamwe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ndugu zangu waja wa Allah hii ni tadhkiri kwa nafsi zetu na nafsi za ndugu zetu juu ya misimu inayofika alafu ikaondoka, na ikawa mwingine hawezi kuudiriki msimu kama huo, kama msimu huu ambao uko mbele yetu, msimu au mausimu wa shahru Ramadhan. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe katika yale aliyo ya kheri ndani ya masiku haya, kadhalika mengineyo. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد جاء في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا كان أول ليلة من رمضان sufidat shayatin wa maradatul jin Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alisema unapokuwa ni usiku wa mwanzo katika mwezi wa Ramadhani mashayatini hufungwa pingu kadhalika waovu katika majini nao hufungwa pingu zao kadhalika waghulqat abwabun niran falam yuftahu minha babun وفتحت أبواب الجنة falam yughlaq minha babun na vile vile hufunguliwa milango hufungwa milango ya moto na haufunguliwi mlango wowote mpaka Ramadhani ishe na vile vile hufunguliwa milango ya pepo na haufungwi mlango wowote katika milango hiyo wayunadi munadin يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أدبر na anaita mwenye kuita ewe unayetaka kheri wahi njoo tangulia na ewe ambaye ni mpenzi wa shari rudi nyuma ewe ambaye ni mpenzi wa kheri ndio msimu kwako na ewe ambaye ni mpenzi wa shari hauna nafasi wakati urudi nyuma ndugu zangu waja wa Allah subhanahu wa ta'ala hadithi hii pamoja na nyinginezo katika mlango huu zinaonyesha sambamba na aya tulizozitanguliza katika hutuba ya mwanzo umuhimu wa kutumia vizuri misimu ambayo tunaidiriki umuhimu wa kutumia vizuri misimu inayotupitia tena ikatukuta katika hali mbalimbali mbali, kuna wakati unakutwa masha Allah hali nzuri kiafya kiuchumi kwako na familia kuna wakati unapitwa kinyume unakutwa kinyume chake hali si shwari kiafya kiuchumi kifamilia na yote hayo ni misimu na yote hiyo ni misimu na yote hayo yanarekodiwa mpaka mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kila mmoja anapimwa kwa namna alivyokabiliana na hali aliyokuwa nayo katika kutumia vizuri hii misimu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anaileta kwetu. Ndugu zangu ni waja wa Allah, yapo mengi ambayo tunatakiwa tujiandae kwa ajili ya hayo ndani ya msimu huu unaokuja. Faadhamuha wa ajalluha, lakini kubwa kuliko yote na jambo zito kuliko yote tunayotakiwa kuyaandaa katika yale tunatakiwa kuyabeba ili tusije kujuta mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni tawti'atul qulub ni kuziandaa nyoyo zetu liikhlasil a'mali lillahi azza wa jalla kwa ajili ya kutakasa matendo yetu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hili ndio la mwanzo kubwa kuliko yote, wala si kuandaa viroba kwanza, wala si kuandaa bajeti kwanza, wala si kuandaa kadha kwanza, sambamba na yote unayoweza kuyafanya, sambamba na yote unayoweza kuyafanya, kubwa kuliko yote, zito kuliko yote la khari kwako kuliko yote ni kuziandaa nyoyo zetu kutakasa matendo yetu hata madogo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu sha'an ayuha nasu ibadallah si kufunga wala si kusimama usiku wala si kuidiriki lailatul qadr wala si kufuturisha katika mwezi wa ramadhan wala si kutoa sadaka jambo kubwa kuliko yote ni yote hayo na mengineyo kuyaweka katika moyo wako ukayafanya lillahi azza wa jalla يقول النبي صلى الله عليه واله وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وكذلك من قام رمضان ايمانا واحتسابا utaona matendo yote yamefungiwa kwamba mtu ayafanye kwa imani na kwa kumtarajia Allah ndiye amlipe imana wa ihtisaba atakayofunga mwezi wa Ramadhani imana wa ihtisaba kwa imani ndani ya moyo wake anamwamini Allah na taraji malipo ya Allah si kwa sababu familia yote imefungwa hata na yeye asinde njaa la au kwa sababu jamaa zake au bosi wake asiwa na nia yoyote katika hizo niyatu ambazo ni fasida bal liyasum lillah waliyaqum lillah afunge kwa ajili ya Allah na asimame usiku kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na asome Qur'ani kwa ajili ya Allah na atubie kwa ajili ya Allah asafishe moyo wake kwa yale aliyoyachuma makubwa na madogo kwa ajili ya Allah ili nyoyo zetu ziweze kupokea matendo zikiwa vifua vimekunjuka kwa sababu miongoni mwa mambo yanayotufunga funga ni nyoyo zetu yale madhambi ambayo tumeyatenda tusipotubia kwa Allah yanakufunga funga na kutia uvivu katika ibada yanakufunga funga na kutia uvivu kufunga mwezi wa Ramadhani madhambi yanakufunga funga jambo la kusimama usiku unaweza ukaadhibiwa kwa kuletea mazonga ambayo kuyatarajia mpaka kumi la mwanzo linakatika hujasimama hata siku moja alafu ukitanaba unaona ah nimetahiniwa mimi kumbe umefungwa fungwa kwa sababu ya madhambi yako yawezekana kumi la mwanzo na katika mpaka unaingia la pili unajikuta hata juzuu tano hujazisoma alafu kilalamika unasema nimetahiniwa mimi kumbe umefungwa fungwa na madhambi yako kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun yale ambayo watu wanayachuma utia kutu ndani ya nyoyo zao nyoyo zikaharibika nyoyo zikafubaa zikaondokewa na nashati ule uchangamfu kwawezekana mtu akalalamikia hiki kumbe ni adhabu kumbe ni kwa sababu moyo wake ni mchafu na hili na lile kwa ndugu zangu waja wa Allah tunatakiwa kuidiriki vizuri misimu iliyo mbele yetu kwa kufanya maandalizi ya mwanzo kabisa ni kuziandaa nyoyo zetu kwa kutenda matendo yetu lillahi na tukajalia binadamu wote kama vile ni maiti ni amwatun ghairu ahya ni watu ambao ni wafu hawana uhai kwa maana hawezi kusaidia lolote usipofanya kwa ajili ya Allah ukifanikiwa ambalo ni jambo kubwa ma'alajtu shay'an ma'alajtu shay'an a'zamu min niyyati au a'zamu min niyyati kama anavyosema mmoja wa salaf na kama ni Sufyanu Thauri rahimahullahu ta'ala anasema sijapambana na kutimu maradhi yoyote jambo lolote kuliko kuiandaa nia yangu nia kwa ajili ya Allah na si nia kama wanavyofanya makhurafi na masufi kwamba watamkishane na waitu soma gadin kadha wa kadha la wallahi nia yako lillahi azza wa jalla iandae uwe ni mkweli pamoja na Allah ukiwa ni mkweli mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala atathibitisha ule ukweli wako katika matendo yako mpaka siku ya kukutana naye Allah subhanahu wa ta'ala kwa nahusia pamoja na kuhusia nafsi yangu tuziandae nafsi zetu kwa ajili ya kuupokea mwezi wa Ramadhani ikiwa maandalizi ya mwanzo ni kuziandaa nyoyo zetu kwa kutakasa matendo kwa ajili ya Allah hili ni kabla haujafunga وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة قبل هواياته أولها أمروا بالإخلاص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء لله قد ndugu وجه الله تتكاثم Allah tutakase الله tumkusudia Allah alhayy alladhi la yamut alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi sajidin matendo yetu tuelekeze kwa ajili ya Allah tuelekeze kwa Allah ambaye anatuona kulala kwetu kuamka kwetu na tumtegemee yeye Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanya hivyo itakuwa ni sahal ni jambo jepesi kuingia mwezi wa Ramadhani na kuufaidi wa illa masiku yanaweza yakapita kimzaha na mtu asichume lolote na yawezekana ramadhani hii ikiwa Allah ataturuzuku kuingia kwa sababu wewe umebakia masaa au pengine siku moja lakini kwa muda wa masaa yawezekana mtu asiidiriki na yule atakayofikishwa kuidiriki yawezekana asiimalize na atakayemaliza anawezekana asione nyingine tufanye maandalizi ya kweli tukijua ya kwamba sisi tunaelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala na umri wetu umekadiriwa kwa masaa na dakika na sekunde ambazo sisi hatuzijui wallahu ta'ala a'la wa a'lam ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفقنا لطاعتك اللهم وفقنا لطاعتك اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا يا رب العالمين ووفقنا لطاعتك في أيامنا وليلتنا يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والله تعالى أعلى وأعلم